Azaroa amairu gaur rosteguna data hau berrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekiko dugu garko albistegia xabi. Bai, garasi, herri batzarrean sustapen kontzeioaren alternatibak babesarik gabe gelditu ziren. Entzunaretoan egindako herri batzarrean onartuak ez ziren izan nafar gubernuak proposaturiko hiru alternatibak Raul Maiza irigintzako zinegotziak sustapen kontzeioaren alternatibak aurkeztu zituen Zatekoa da, berretaratutakoen artean, hiru alternatiba horiek gustu txarreko bromatza hartu zirela, bestetik berrio dalaren lehentasuna, maila bereko pasagunearen desagertzea dela ziurtatu zuen Raul Maitzak, ala ere epemotzean hartu daitezkeen neurri bakarrak segurtasunaikoak direla argitu zuen, Segurtasun neurri gisa, maila bereko pasagunean, pivotaje sistemak eta ibiltarientzako pasarelak jar daitezkela proposatu zen biltzarrean, azken hauek hiri Herrigintzako komisioan aztertuko dira. Patxi Pitillasek Donejakue bideko argazki le, e, lehiaketan bigarren saria eskuratu du. Patxi Pitillas Iruñako gau gintza txapelketan hirugarren saria eskuratu du tximisten argazkiarekin eta horrekin ez nahikurik izan bideko argazki txapelketan aurkeztu eta bigarren saria eraman baitu. Eta argazki gintza utxi gabe garazi, bergazkitarrek iganderako txangoa antolatu dute. Eguraldiak uzten badu, bergazkitarrak igande honetan urbasara abiatuko dira udazkenean oikoa diren basoko gorri uriak argazki batean beti gotzeko. Txango honetan edo zen interesatuk partu hartu dezake, beti ere berarekin kamara bat eramaten badu. Bergazkiren txangoa bitaldetan ekingo da, lehena guizeko seiterretan abiatuko da dela urbasara, lehen eguzki izpiak probestu asmoz eta bigarren aguizeko zortzi terri eta nabiatuko da parte hartzaileak udalaren atean elkartuko dira eta informazio gehiagorako bergatzki.net urrialdea edo bergazkiren Facebooka. Kazolatxoen astea bihar hasiko da, bigarrenez. Kazolatxoen astearen bigarren edizioa izango da aurtengoa eta esan bezala bihar hasiko dira taberna berrio zartarrak kazolatxoak sukaldatzen. Aurten parte hartuko duten amabos tabernek, hiru euroren truke, gazolatxoa eta ardoa garagardoa edota mostoa eskiniko dute. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugora orain gaurko iragarpena garazi. Goizaldean eta goizean goiz zerua tarteka odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusituz. Eguerdi aldean odeiak ugaritu egingo dira, zerua oso odeitzu geratuz eta euri txikia ekin dezake gaur xabi. Ego osagikoa ize bizia ibiliko da bola da gugorrekin eta temperaturei daukionean minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi igoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berrio zar irratiaren sintonian fmko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten Eguzkiplaza.neten